Hakika Mwenyezi Mungu hamwongoi yapindukiaye mipaka mongo mkubwa. Ya qaumi lakumul mulku alyawma yawma zahirin fil ard faman yansuruna min ba'si Allah in jaana قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد Enyi watu wangu, leo mna ufalme mmeshinda katika nchi. Basi ni nani atakayenisaidia kutuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu kama ikitufikia? Firauni akasema, sikupeni shauri ila ile niliyoiona, wala sikuongozeni ila kwenye njia ya uongofu. Waqala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab, na akasema yule aliyeamini, enyi watu wangu Hakika mimi na kuhofieni mfano wa siku za makundi. Mithla da'bi qaumi Nuhin wa Adin wa Thamud walladhina min ba'dihim wa ma Allahu yuridu dhulman lil'ibad. Mfano wa hali ya watu wa Nuhu na Adi na Thamud na wale wa baada yao na Mwenyezi Mungu hataki kwa dhulumu waja. Wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawma tanad. Na enyi watu wangu Hakika mimi na kuhofieni siku ya mayowe. Yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asim wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siku mtakapogeuka kurudi nyuma, amtakuwa na wakukulindeni kwa Mwenyezi Mungu. Na mwenye kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea basi huyo hana wa kumongoa. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب Na alikwisha wajieni Yusuf zamani kwa dalili zilizo wazi, lakini nyinyi mliendelea katika shaka kwa yale aliyokuleteni mpaka alipokufa mkasema Mwenyezi Mungu hataleta kabisa mtume baada yake kama hivyo Mwenyezi Mungu humwacha kupotea anayepindukia mipaka katika maasi anayejitia shaka. Alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار Hawa ambao wanajadiliana katika ishara za Mwenyezi Mungu pasipo ushahidi wowote uliowafikia ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya walioamini. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu apigavyo muhuri juu ya kila moyo wa jeuri anayejivuna. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب Na Firauni akasema, ewe Hamana, nijengee mnara ili nipate kuzifikia njia asbaba samawati attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda as sabil wa ma kaydu fir'auna illa fi tabab njia za mbinguni ili nikamone Mungu wa Musa na kwa hakika mimi bila shaka namjua kuwa ni mwongo tu na hivi ndivyo Firauni alivyopambiwa ubaya wa vitendo vyake na akazuiliwa njia. Na vitimbi vya Firauni havikuwa ila katika kuangamia tu. Allahu akbar Allahu akbar La Akasema mtu mmoja muumini anayeficha imani yake katika watu wa Firauni akiwasemeza watu wake Mnataka kumua mtu kwa sababu anasema Mungu wangu naye ni Mwenyezi Mungu naye amekuletea dalili zilizo wazi zinazotokana na mwenye kumiliki mambo yenu na mlezi wenu na akiwa yeye mwongo basi uongo wake ni juu yake yeye peke yake balaa ya uongo wake itamwangukia mwenyewe na akiwa ni mkweli baadhi ya adhabu wanazotahadharisha nazo zitakuteremkieni nyinyi hakika Mwenyezi Mungu hamwafikishi njia ya wokofu mwenye kupita mipaka mungo mno enyi watu wangu leo nyinyi mnao ufalme nani watu wa juu katika nchi ya Misri wala hapana mwinginewe lakini nani atakukingeni na adhabu ya Mwenyezi Mungu pindi kitujia Firauni akasema sikwambini rai ila ambayo mimi mwenyewe ninayoitakidi. Na sikuongozeni kwa rai hii ila njia ya uongofu. Akasema yule mtu aliyeamini katika watu wa Firauni, enyi watu wangu, hakika mimi na kuhofieni, sikufikieni siku kama ile, siku alipojikusanya watu makundi mbalimbali kuwapinga mitume wao. Mfano wa ada ya kaumu Nuhu na Adi na ya Thamudi na mataifa mengine yaliyokuja baada yao, wala Mwenyezi Mungu hataki kwa dhulumu moja wake. Na enyi watu wangu, mimi nakuhofieni siku viumbe watakapopigiana makelele, siku mtakapokimbia kurudi nyuma. Hapana, kukingeni na Mwenyezi Mungu na mwenye kuachiliwa na Mwenyezi Mungu kupotea kwa kuwa anamjua kuwa amehiari upotofu kuliko uongofu basi hatukuwa na mwongozi wa kumwongoa hapa bila shaka kujieni Yusuf na ishara zilizo wazi na nyia kuacha kuona na shaka na hayo aliyokuja nayo kwenu mpaka alipokusha kufa mkasema Mwenyezi Mungu hatoleta tena mtume mwingine baada ya Yusuf. Mfano wa potofu kama huu mbaya, Mwenyezi Mungu mwacha kupotea yule aliyepindukia mipaka, mwingi wa mashaka na wasiwasi. Wanaobishana juu ya ishara za Mwenyezi Mungu bila ushahidi wowote uliowajia humkirihishe mno na kumchukiza Mwenyezi Mungu na waumini kwa yale majadiliano aliyotilia muhuri. Mfano wa muhuri huu wa Mwenyezi Mungu anaupiga juu ya kila moyo uliotakabari juu ya viumbe wenzake na ukataka kuwatawala. Na Firauni akasema, ewe Hamana, nijengee jengo refu, nifikirie njia za mbinguni nipate kumwona huyu Mungu wa Musa. Na mimi nina hakika huyu ni mwongo kwa vijidai kuwa yeye ati ni mtume. Mfano wa pumbao la uongo kama hivi Firauni alipambiwa uovu wa vitendo vyake hata kaviona mwenyewe kuone vizuri na akazuilika na njia ya haki kwa kuhiari mwenyewe njia ya upotovu. Na havikuwa vitimbi vya Firauni ila katika upotovu tu.